lagunak, zuekin otzatagako izai irratia. Gaur ostirala, maiatzeko goita maika, borgarren be maiakoek hitz egingo dizuegu. Roberto eta Oinatek ingleseko tartetxoaz orduratu dira. Iraidek eguraldiaren berri emango digu. Karolinak urte betetxi berri emango digu. Jennifer armakizuna esango dizkugute. Enolek eta koldo gaurko albiste edo abizua eskeneiko du digu. Abranek gure gaurko ratzaiaren inguru galderak esan gizkugu, eta ni abran zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz azteko ingreseko tartarekin uste zeitu, zeitu Good morning, Robertan, beniat. Good morning, friends. You're listening to Tarta to radio program. Miat is speaking. Good morning, mates. My name is Roberto. Today, fr Friday, 31 May 2019, and we are going to speak about holidays in London. Benyat, do you know what the weather like is in London in summer? In English class, we have learned that summer in London isn't as hot as here. You're right. Yes, you're right. In London, the weather is sometimes uh, hot and sunny, and sometimes cold and rainy. And what do you have to take if you go to London for a holiday in summer? You have to take many clothes, just in case a coat, a fleece, and long trousers to keep warm. Roberto, you do know what places we have to visit if we go to London? Yes, I think so. The Big Ben, the Towers of London. Don't worry about that because in English class we are going to learn all the beautiful places to visit ah, on holiday. Wow, very interesting. Well, now let's continue with the radio program. Have a nice weekend. Bye bye. Orain. Orain jakin dezagun gaurko eguraldi berri. Iraide, esango diguzu zer eguraldi egiten duen gaur? Gaur hogei gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak, beraz egun eguzkitsua dugu gaur. Gaur eguraldiak uda itxura hartuko du. Zeruak oskargar bi e, e, txiko dio eta eguzkiarekin temperaturak beste pizka bat e, egingo du gora azte buruan er-, ere giro bikainarekin jaraitu kodugu. Eta jarrean urte betetxeak. Karolinak, esango dizkiguzu gaurko urte betetxeak? Gaur inor urterik betetzen aldu. Ez, gaur ez du inor urterik betetzen, baina aukera aprobetsatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei osoriontzeko. Kianuri aste artean zei urte bete zituelako. Oinatzi bigarren mailakoari asteazkenean azkenean sortzi urte bete zituelako. Oierri irugarren mailakoari asteazkenean bederatzi urte bete zituelako. Dilani asteartean bost urte bete zituelako. Urte askotarako denoi. Urte askotarako kianu oinatz oier eta dilan. Sorionak. Bost, zei! orain asmakizunen tartea dugu. Jenniferrek, esango dizu diguzu zer igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den azteko asmakizunen eta erratxeoko galderek, galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, tximinia. Bigarren asmakizuna, Eiffel dorrea. Lehenengo galdera, biumek. Bigarren galdera, barazki purea. Irogarren galdera, agenda hogeita bateko udalfuruari buruz. Laugarren galdera, guk ezkaraztakigu. Irabazleak hauzek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Adara Kardenas bigarren A bailakoa. Bi, bigarren zikloko irabazlea Jumalai Vega, laugarren A mailakoa. Irugarren zikloko irabazlea Azir Sánchez, bosgarren A mailakoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zeroteden nordaki, plaza biribilian lasterketa, ala egunez nola gauez. Zaharrena bizkorrago txikiena polikiago. Amabi ditu plazak, ez gehiago, ez gutxiago. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Pi Plaza biribilian lasterketa, ala egunez nola gago ez. Zaharrena bizkorrago, txikiena polikiago. Amabi ate ditu plazak, ez gehiago, ez gutxiago. gerra zurak izuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, Soñeko polita josi eta jantzeko balio ez. Euritantei eutxi ezin, eta aizetik babestu ez. Euliak arrapatzeko egoki, iaia ia ikusten ez. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Soñeko polita josi, eta jantzeko, jantzeko balio ez. Euritantei eutxi ezin, eta izetik babestu ez. Ebliak harrapatzeko egoki iaia ikusten ez. Ogoratu, e, eh. erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea du duzuen. Jarraian, gai ezberdinei buruzko gura albiste txikirako tartea dugu. eta koldok, esango diguzue ze berri dugun gaur? Adi eta entzun ondo, ekainaren bian, ortuila green series X ko migaren edizioa ospatuko da. La balsa XC zirkuitoan. Kirol probau Green Serie Challenge X ko txapelketaren barruan dago eta bertan Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako, Kantabriako eta beste herrialdetakook txirindulariak parte hartuko dute. Esa, esa astu galdu mountain bike ikuskizun hau zure berrian. Emozio betea eta ikusgarria. bigarren albistea. Hortuaiak desfribiladode berriak izango ditu. Futbol zelaian, oken eta gorbea adetoan. Eta orain... Urrezko esaldia! Ikusi zaitut, entzun ondo. Ikusi zaitut, er, ezin duzu behaztu. Aitzakirik gabe maritzuren txokoan aurkitu kau duzu. Bukatzeko gaurko erratzaioaren inguru galderak esango dizkugu. Ernegon, abran esango dizkiguzu. Leno galdera, zenbat gradu egiten da gaur bigarren galdera. Zer, zein izan da gure urrezko zaldia? Irugarren galdera, nork izan da gure esataria? Laugarren galdera, nork egin du ingleseko tartekoa? Hemen amaitzen da gure gaurko erratzaioaren. Besterik gabe, agur bero bat eta jatorren aste arte. Entzun laguna, gorkoz gure egin dugu, onda pasatuko zenutelakoan. Agur!